sub aqua sporta fichado ie apneo familia i travivajo kai dilemui Ec de infanaggio mi abomenas chasadun iam de longe mi ne plu manjas viandon de mamuloi char e questis en mi profunda respecto kai sentemo rilate al tiu ciclaso de la animala regno quiu evolucie tiom similas al ni posteuloi de la praestajo homo sapiens, tio estas homo sagia, kiel ni estas, au eble ni devus esti. Mi sem probleme mangias lactajoin, ovoin, fishoin, cae corto birdoin, opiniante che cio tio constituas ne malhaveblan homan nutrajon. Tamen, quelc foie mio case pripensas tiun un cia ferum, ca espertas iom da confusigio propensoi ca sentoi quii contraudiras tian conduton. Ien exemplo. Mia filo, profesie instruisto pri matematico ca fisico en supera lerneio, Iam quelca in jaroin shat occupas pri submara fish captado ie apneo. Li mergigas kai longe nagas sub la aquo, helpe de nagiloi. Plonge masco kai spir tubo por respiri crosante mar surface. Por chasi la fishoin, li usas subacvan pafilon no matan arbalete quiu u helpe de lasta i tendenoi capablas subite cae fortege antau en pushi stalan lanzon dis maximuma distanzo de 3 kvar metro Tiu ci lanzo estas connectita per fadeno al turnilo de fish cano por reteni cae fine man capti la pafitan predon. Por capti fision, oni devas hau hazarde renconti gin, au retenante sian spiron dum maximume du tri minutoi, mergigi ie profundo de dec quin du dec metroi, embusque attendi sur funde, au sur rife hazardan predon liberan en gia natura viv medio, al gi succese al proximigi gis tri quar metroi, cae paf trafe en picigin. Citiu tecnico postulas specifain atleta incapabloin, bonegan generalan nivelon de fisica preparado cae optimuman san staton de la cardio circula sistemo. Crome, ne suficias habi long tempan apneo capablon. Ne prenecessas scii stii ciel reguligi gin, portauge cae longe agi sub La subacva fisisto devas habi sam tempe apartan adapton alla mara medio cae profundan conon de la cutimoi de la celatai fish spezioi, acireblan nur per sperto de multae submarai horoi. La modernae surterai chassistoi, quancam assertante che ili agas sporteme, facte ili tutte ne donas iun ein chanson al iliai predoi. Per alt precisa chas fusilo, ofte et equipita per telescopa celilo, cun alte ficai cugloi, ie distanzo de centoi da metroi, ili pafas prescautute sem in bestui. Nu, vere, Ciu tiu estas sportema spirito? Do, lau tiu ci specifa puncto, sub acqua ie apneo, estas sen dube multe pli gentle cae acceptebla agado. Antau celcai tagui, post celcai frumatenai horoi de trela ziga mergigiado apud submara fora rifo, Ie profundezzo de dec hoc metroi mia filo successis fish capti es septan fishon vidu la supran fotun temis pri plene plen cresca scombro 3 dec kilogramo in pesa kai 140 dec centimetro in longa la ulia racconto vere temis pri ege malfacila cae penege acirita captado. Laula situazio de gia ovaro temis pri fisio pli mal pli dec triaragia, iam finis sian reproductan ciclon. Compreneble mi sincere gratulegis mian fisiston cae plur foie frandis cune cum ciui familianoi la ege bon gustan fisegon. Tamen, mi sentis sam tempe ancau afflicton pri tiu belega natura mortigita besto. Giuste hierau u mia filo, dum treinigia mergigio, sen filo, proxime de la marbordo, rencontis mal novan conatum tio estas plen crescan labracun, cies territorion li iam conis, cae cion antaue li ne successis capti. Se ci voleme, tiu ci fisio tre al proximigis al li, circa unagiadis, longe rigardis cae sequis lin. Mia fisisto emozi plene cae solene declaris che nun li ne plu pogu pafi tian amicum. Se vi estas civolemai pri subacqua fisado e apneo, vi povas specti la suban filmeton cion mi faris iam anta o pli oltri tri jaroi por mia loca comunuma televid canalo. Mi pardon petas, sed cefe pro amaso da por esperanta i mi ne povis subtitoli la filmeton esperante. Tamen, oni dire, bildo valoras pli ol mil vortoin, do des pli movigiantai bildoi.